Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu, draga braćo i poštovane sestre, nalazimo se u novoj epizodi serijala Kako ćeš postupiti. U ovoj epizodi govorit o snovima, e, govorit o lijepim, dobrim snovima, a u sljedećoj epizodi govorit ćemo o lošim snovima i kako postupiti kada čovjek ima jedno ili drugo, to jest kada usnije lijep ili kada usnije ružan san. Međutim, prije nego što skočimo u sam odgovor i u samo pitanje i tako dalje, htjeo bi vas e, pozvati da kupite ovu knjigu, ova knjiga inače vrlo poznata, znači svojstva poslanikovog sallallahu alaihi wasallam namaza od Abdesa do Zikra. Ostalo mi je još jedna desetak ovih knjiga, E, nažalost neka braća su odustala jel, od kupovine i tako dalje. Jedan primjerak ove knjige je 15 € i meni ne ide ništa. Znači, komplet, sav prilog, sve financije jel, što se sakupe od, ov od prodaje ovog dijela, idu direkt u blagajnu za islamske projekte uh, u Sloveniji, za koju znate da sakupljam već, uh, već od prošle godine, mislim da već od uh, septembra, pa ćemo obnoviti tu akciju. Uglavnom, znači, 15 € je jedan ovaj primjerak, uh, kupite ga, Allah vam dao svako dobro, tako ćete pomoći islamu u Sloveniji. Pa hajmo sada pogledati e, pitanje. U ovoj današnjoj epizodi, kao što sam rekao, govorit ćemo znači, o snovima. I govorit ćemo o lijepim snovima. Znači šta treba čovjek, to jest musliman, uraditi u situaciji, u slučaju kada usnije lijep san. Pa hajmo pogledati šta treba uraditi. Kada musliman usnije lijep san, preporučeno mu je da uradi sljedeće. Da se zahvali uzvišenom Allahu, da sam sebi protumači san ako je zato sposoban ili da obavijesti učenog čovjeka koji će mu protumačiti san. Da ne obavještava u snu nikoga osim onoga ko će mu dati dobar savjet, mudrog, to jest pametnog čovjeka ili voljenu osobu. Ne smije o snu govoriti nekome ko će mu zavidjeti ako mu ispriča san. Dokaza ovo je predaja koja se prenosi od Ebu Sa'ida el-Hudrija koji je rekao, rekao je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam selleme, ako neko od vas usnije san kojeg voli, to je san od Allaha, pa neka zahvali Allahu i neka ga ispriča drugima. Od Ebu Hureyre se prenosi da je rekao, rekao je Allahov poslanik sallallahu alaihi selleme, ne pričajte san osim učenom ili onome ko će vam dati dobar savjet. To je iz razloga što će učen čovjek i dobar savjetnik odabrat najljepša značenja prilikom tumačenja snova za razliku od zavidnika i Džahila. To je bilo sve za ovu epizodu serijala Kako ćeš e, postupiti. Predlažem vam da se pretplatite na ovaj kanal. Allah vam dao svako dobro, tako ćete biti uvijek obavešteni kada objavim neki novi video. Ne zaboravite ostaviti jedan dobar like, stavite neki komentar, pohvalite video, šta ja znam, uputite neku kritiku kao što je to inače e, moderno jel, raditi na internetu. I ne zaboravite ovdje pogledati neki video, ako ga još niste. I vidimo se u sljedećoj epizodi. Assalamu alaikum wa rahmetullah wa barakatuh.